agashitsi agashitsi ni ikiganiro kiba yagira ku bijanye n'akaranga k'abarundi amahoro neza mwebwe mubandanya kumviriza radiyo y'isanganiro kaze mu kiganiro agashitsi mu gashitsi k'uno munsi tugaruka ku karanga k'abarundi gafatiye ku mugigwa wo kubandwa muteramanye na furera vincent bizimungu akurikiranira hafi akaranga k'abarundi kuri mikoro muri kumwe na ara desire bukeye neza mu kiganiro giheruka twarangije furera Vincent Bizimungu ariko adusigurira uko umubwirwa wo kubandwa wari utunganijwe aho hambere bamaze kubyina bavuza n'urusama umukuru w'ibishegu akaja imbere ya kiranga yerekeza ku mana kugira ngo atangurire abandi abandi baca bakurikira basaba ibyo bipfuza hatanguranye no gutunganya uwo mugirwa wa muntu rero yategekanya rero kubandwa yacaza akegera kiranga yego nicyo gituma avuga yuko ni umuhuza w'imana n'abantu Umugabo rero mu kubandwa rero uwabandwa ari umugani uvuga ngo ntawubandwa imbokoboko ntawe usaba imbokoboko afashe iyo nkoni ya kiranga yateza kuba afise ubwatsi mu kuboko igishegu gikuru cyaba gifise inyagara muko abandi bafise ubwatsi mu kuboko kugira ngo izigure yuko atari maboko maboko masa ntawe usaba imbokoboko agasaba ahejeje bakajya barakurikirana uko nyine bakurikirana bakurikirana bahejeje bose baratamba bagatamba bagatamba kiranga rero akaca avumeye aravuga ngo ngo nimutera akaririmbo ko kwakira abashitsi b'abarorezi rero nimute ko ngo mubagaburire gacitanga kuvuga yuko bavuye kure gaca nyine yerekana ko bakeneye kugaburirwa no guhabwa inzoga gutyo rero yaba yuguruye umwanya wo kunywa bacyo batangura kunywa umugore umugore w'umukamakare umugore ahumuye akaca yicara kuri ya ntebe ya bigombo gutyo rero kiranga wa mbere akaca akajya gusoma kuri ya ntango yiwe kiranga wa mbere kubera iki baba ari babiri cyangwa batatu mu kubanda uwa mbere yatanguje imigirwa yateza guhereza uwundi yateza guhereza uwundi kugira ngo amubandanirize icyo gikorwa yego nino nicyo tuvuze kiranga wa mbere na kiranga wa kabiri kandi byari bigoye kumenya iyo bisikanye ryagenze yego kandi uri kuraraba uko abantu ahubwo ibi bishyuye gutya cyo biza bigatamba bigatamba kuko baba bari bazi ibyo bagira bakore wowe bakora usanga ari inyegeje mu bantu baca bakaba usanga baravuye ugasanga n'ubundi yicaye ibyo byagenze gute eh, ni uwo mugirwa w'ukaba navuze agashitsi rero bigaca bibandanya iyo amaze kurivumera rero abajejwe rero kugabura baca bagenda kuzana inkoko cumi na zibiri cumi na zibiri bakaca baza bakazizana ku mutwe bazitambana ku mutwe bagaca bashika bagaca bazitekanga ngaho bagatamba bagatamba bagatamba bakaca bahagarika bahagaritse rero baca baba mu kuvuga imvugo nyene z'ibishegu imvugo z'ibishegu si ibishegu byubu tuvuga ariko n'amajambo y'ikirundi bagenda barongeramo ayandi majambo izindi ndome kugira ngo ntubimenye canke bakavuga nk'akarero notanga umwana bamwita umugina atavyuzi ntavyuzi nivyo biga ngo ni ibishegu gusanga ngo ariko aravuga ukumva utamwumviriza bikagusiga wewe ngo ni imvugo y'ibisigo kuko ni imvugo yabo nyine irababo nyine ariko aho bihuriye nuko umuntu avuze ngo kuvuga nk'igishego womenga ni indero mbi mu bisanzwe nuvuga nti mu guhagarika uwo mugi wo kubandwa bategerezwa kubigira bibi nuvuga nti mu gifaransa ngo tuyaboriza kugira ibikorwa bya shetani imvugo bishegu ni ururimi nyene two nuvuga nti kwiga neza twese tukarumenya niya mvugo y'abasoda bariko aravuga wumviriza ntiwumve n'izindi mvugo nyine z'abantu ngo abasikuti abasaveri barabigira babikumva bene byo n'ibicego nyine byari bifite iyo mvugo yabo irabo nyine gusa kwisiga ingondo baca bikura bazikura ingondo ntibazikurira aho bazisigiye bagenda nk'imwaro bagenda ku gasumo ka mwaro bakagenda muri iryo uho gasumo bakiyuhagira bakikura izo ngondo bakaza rero baririma mvuye koga amariba utabizi ntabyo bamenya bisigura yuko bavuye kwikura ko wa mugigwa wo kwisiga ingondo bisigura yuko wa mugigwa batangurira uraheze aho nyene hari ibyo numvise bagira bati bariko bikura iyo ngondo mwavuze hari abo baca basanga mu gitondo imyicundo biri kuri bo canke baborewe ukaza usanga bavuga ngo barutora inzimitsi bisigura mu bisanzwe nababwiye yuko banywa baranywa inzoga bakayihahaza iyo umuntu yaborewe n'ubwenge buraparangana gatowe murabizi rero abo bitwa yuko barutora inzimizi ni abantu banyoye inzoga nyinshi bakushwa naho bibananira goza gukurikira abandi kwikura ingondo ugasanga bagiye baheze mu nzira baturuze imitima ya ba sokuru babo yoza guhungabanya icyo gikorwa bariko baratota rero mu kuzibira iyo mitima mibi yohava iza gutoba cyangwa guhungabanya icyo gikorwa cyabo agashitsi hanyuma hari ikindi naco mwavuze abaza baregera kiranga bafata icumu bakagira bati turagusavye ibi nibi nibi nibi nibi wavuze ko ariko babisaba imana ngo ntawe usaba imbokoboko abafise ikintu mu minwe ubwo ho nta bindi batanga hakurya twavuga tuti gutanga ishikana ibyo barabigira babigira imbere y'uko umugirwa yose igikwa aje muri icyo gikorwa yashika imbere y'uko yisiga ingondo yajya abizanye agaca abitereka ahantu haba hatekanije ibyo bikorwa gutyo rero iryo shikanwa ryiwe yarishikana imbere hanyuma yakinjira rero mu gikorwa agakoresha ubwo bwatsi mu minwe muga byo ashikana byo byo yaba yabishikanye hari imiziro bifatanye n'ibi iki kintu cyo kubandwa ko byaba ku murango canke imijoro mwabidusiguriye ariko nta miziro yindi byari bifatanye umuntu amaze kwinjira muri iryo banga ryo kubandwa carazira yuko aza kuvugana n'abandi bantu yinjiye muri iryo banga ryo kubandwa haba hariho nuvuga nti uruzitiro rurakundira aba abatari muri uwo mugwi kubinjiriramo ko ari gusaba imana imana yo mu ijuru kuko baravuga bati ma ijoro nagusaba biruta ubwoya bw'inka kandi barabwira ngo ikiranga kiri umwero ubukwanka ubukwanka yitemeshe umuhoro yitemeshe ishoka yimariza umuhoro bigasigura yuko rero abo babigira uwo mugirwa baca biyumva neza yuko guheba kiranga ari ingorane um, ibyo bindi migo byo kuvuga ngo y'imiziro si kirenga cyane ariko ndazi yuko cyarazira yuko wigiye muri iryo banga yinjira mu bindi bintu ngo aze kuva ngaho agende hariya kugerageza kiranga kiri umwero kandi yishimvuma umusonzekere hariya ku n'amabi mu yandi kiranga kiri umweru ndagusabye kiranga kiri umweru ni ukuvuga yuko rero muri uwo mugani si ukubandwa kugira ngo musenge ariko no kubandwa avuga ni icyo kintu kiko kirakubanda muri wewe gice kigutuma urondera inyinshi y'icyo kintu ukagirondera hiri ntibisigura cyane kuko ariko kubandwa nyine kwa kubandwa twavuga ariko bakoresha iryo rivuga kuko urazi ko ijambo rifite insiguro rivanye naho aho riri agashitsi hari ubundi nyine twocishamo ngo ngo ntawubandwa abangikanije ubu nawe muramaze kubumva ego mu bisanzwe bobo kubandwa ubangikanije ni ukuvuga ko rero hariho abantu bemera kubandwa n'abantu batemera kubandwa twavuga duti uwo mugani waje hamaze kuboneka ukundi ukundi kwemera ko abemera kirisitu n'abemera imana ya ba sokuru baciye mu kubandwa bacavuga yuko rero nta ubandwa imira canke uhebe ni ukuvuga yuko rero nababwiye ko mu kubandwa bavuga ngo uwukwanka yitemesha ishoboka yimariza umuhoro bisigura yuko umurundi yarumva yuko guheba kubandwa ari kumenja ariko uwo mugani cyangwa ikumbure iyo mvugo ubwo ntiyari mbi ntiyari mbi kuri bo bagomba kwerekana yuko umurundi atarota heba kubandwa ishoboka n'ikintu nyine batabubwite gikomeye hama umuhoro nawo bisigura yuko ni imvugo ngereranyo kandi iteye ubwoba nicyo cyatumye rero n'uyu munsi uwo ujye ubandanya ku bantu bakiriye iryo jambo neza abatazorivako yego nabarigumije barigumije nyene nuvuga n'uyu munsi baracyabandwa kuko baravuga bati ubukwanka akwandureko akitemeye cishoka yimariza umuhoro ubiko iryo jambo rikomeye rwose nico gituma rero n'uyu munsi naho kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe majana kenda na mirongo itatu bababujije n'uyu munsi bikibandanya hari abagumye akabanga ko kuba none avuze ngo ubukwanka umuntu aba ariko avuga abantu bose batabona kiranga yuko ari intumwa iri hagati y'imana n'abantu yego abo bose batategera iyo nzira yo gushyika ku mana baciye kuri kiranga nicyo gituma bavuga ngo uwukwanka yitebeshe ishoka yimarize umuhoro imihana ikiganira gashitsi cuno musi giciye kigarukira twari twagarutse ku mugigwa wo kubandwa mu kiganiro kizokurikira furera Vincent Bizimungu twateramanye azobandanya kudusigurira ko hari bihe bimwe bimwe abarundi baho hambere igikorwa cyo kubandwa babona ko ari nkenegwa azotuyagira kandi uko uwo mugigwa wifashe muri kino gihe murakoze mwebwe mwumvirije kino kiganiro arakoze furera Vincent Bizimungu twateramanye kuri mikro mikoro mwari kumwe nanje ara ndezihebukeye neza naho ubutaha agashitsi agashitsi ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'akaranga k'abarundi agashitsi